Gvati birdoin. Gvati birdoin estas antiqua hobio. Shaine gi comencigis en Anglio en la dec oca iarcento. Milionoi da homoi practicas tion simpatian amusigion tra la mondo. Estas informoi che en usono pli ol quardec milionoi tion faras pli au mal pli regule. En Brasilo tiu spezzo de turismo ec popularigis nur dum la lastai iaroi. Tia procrasto estas stranga, char Brasilo en havas unu e la plei grandai quantoi da birdoi en la mondo, prescau mil nautcent spezioi. Nun tempe, popularigo de birdo gvatado ocasas parte pro la tecnologiajoi quiui de certa tempo farigas alireblai ancau al nericei personoi, modernai computil fotiloi. Ca interreto faciligas la contactadon inter birdo gvatantoi. Tiu hobio estas taulga por ciu agio de infanoi al maliunuloi. Oni povas fari tion en heimai giardenoi, urbai parcoi au forei boscoi cae arbaroi, cien oni devas alveni post bella voyaggio. La contacto cun la naturo estas saniga afero. Existas dec mil spezioi da birdoi en la mondo. Oni povas rigardi multain el tiui ce mangeioi cae acvuioi. En arbaroi cae campoi tio postulas pli pacienzo cae practicado. Iom post iom oni povas familiarigi con pepado cae cantado de diversai spezioi. Dum la irado eble aperos aliai bestoi, vegetajoi, cae peisagioi ciui meritas foton. Vere, delicata spectaclo por ciu oni devas preparigi plur maniere la percepto capablo disvolvigas seque ancao la senso pri respecto alla naturo compreneble. Brasilanoi aparte ne contentigas nur per rigardado. Ili emas foti la bestetoin. Tia agado stimulas plur campan lernadon. Pri la birdoi mem, ornitologio, cae pri fotarto, quio postulas specialan educigion de la rigardo. Crome, ien aperas opportunae ocasoi por voyagi coni interesse in locoin cae interessa in personoin. Compreneble, quatado en arbaroi postulas securetson cae pritio pretas informi diversae reteioi. Necessa portio electi taugan fotilon. Nun tempe existas tute bonae contra ne tre alta preso. Amatoroi successas fari tre contentigaen, plesurigaen fotoin. Necessas anca binoclo, quiu permessu claran observadon. Pritio, multae indicoi trovigas en interreto. Mateno estas la pleitauga momento – prefere iela sun levigio. Locoi tro hom plenae ne estas la plei bonae. Oni devas pasci mal rapide, sentro da corpo movoi, attenteme pri sonoi cae movoi inter la folioi. Se oni trovas birdon, oni tui fotu gin, poste provu al proximigi. Oni devas treni la usadon de la lensoi por al proximigi la capton de la sceno per la fotilo. Pro tio oni devas comenzi en locoi facilai, kiel la dom corto au heima giardeno. Por conservi la motivicion, estas interesse organizi albumon per la plei bonai fotoi. Birdo gvatado estas interessa maniero Raffini la spiriton